Radio stotis Pulsas. sol está. Kągi, po Velykų toliau šventinė savaitė tęsiasi tikriausiai ir įprasta penktadieniais nuo 11 valandos Pulso etrija laida Žiūri tikrovę ir kartu su manimi Aivaras Lilyka, kaip įprasta, istorijos trėjos ekspertas. Labą dieną, Aivarai. Sveiki gyvi, sveikas Erikai, labas Lietuva prisikėlusi žiemos miego. Aivarai, e, Velykos kaip bebūtų tokia katalikų daugiau šventė, ar ne? Ir kaip bent jau trumpai keliais maždaug taip, na, sakinukais. Ar buvo švenčiama kažkas panašaus apie tą Lietuvą, kurią mes kalbam, vat, būtent šiandien? 18 amžiaus. Tai yra įdomiausia tai, kad e, didžioji dalis e, pasaulių kalbų, kaip ir, pavyzdžiui, e, kalėdos pas mus yra nesurištos su Kristos prisikelimu, pas mus yra sukaladė pat žodis surištas, kalėti, o krikščioniškam pasauliu tai yra Christmas arba Roždistvo, Roždistvo Kristovo arba Christmas, taip pat jau savaime žodis pasako, kad Kristaus prisikelimas, tai lygiai taip pat žinokit ir su Velykomis yra e, pas mus Velykos šaknėmis e, įaugusios ne į arabų liaudės pasakas apie E, Ješua Bar Jehuda, e, prisikėlusi tarp Arabijos e, piemenų, bet ir gyvenusi, mm, tai nes būtų tada koks nors, nežinau, prisikė, prisikėlimas ar dar <laughs> kažkaip vadintųsi, bet tikrai ne Velykos, o pats vėl paimkim kalbos mūsų šaknis su žodžiu vėl ir mes atrasim, kad tai surišta su vėlėmis, su vėlinu, su vėlinu, su vėlėna tai yra su gyvybė, tai yra su žeme, e, kuomet e, prasideda naujųjų metų žemdirbių laikotarpis, kuriame žmonės peria grūdus, e, sėklą į vagą ir iš ten pradeda žalioti, keltis gyvybę aukštyn stieptis į saulę. Tai yra Velykos, yra šaknis vėl vėlėje, taškas, kuriame gyvybė prisikelia ir vėlinės tai yra lapkričio, e, sakykime, pirma jo spalio pabaiga, lapkričio pradžia, kuriame vėl šaknis ta pati, e, vėl, vėlinės, tai yra, kuriame viskas virsta vėlėna. Tai yra Velykos ir e, vėlinės yra ta pati vėlėna. Tai, tai, yra, tai yra, galima sakyti, tautinės šventės tikrai ir daugiau nei. Tai yra nei, tikrai nei tautinės tai šventės, tai yra tikrai tautinės šventės, kurių amžius yra, nu, kadangi žemdirbėjai mūsų žemėse pasirodė apie 3500 metus prieš Kristų ir tai yra grinai žemdirbių šventės, tai vadinasi šitai šventai galim drąsiai teikti pasiremdami archeologiniais įrodymais yra 5500 metų ir tai yra e, visais trim beveik keturiais tūkstantmečiais senesnė šventė negu e, vakarų Europai švenčiamos Velykos arba Kalėdos tos pačios ir mano supratimu taip mes turime didžiuotis, kad išlaikėme seniausią Europai tą indoeuropietišką, arišką, sarmatišką paveldą iki pačiai dienai. Tik tai tiek, kad pas mus žmonės nebe kiaušinius ridena, o vat galėtų gaspadinės kiaušinius vy, tiesiog vat gražiai paridenti, kad vaisinga Lietuva e, būtų ir auktų, stiprėtų, gražėtų kartu su pavasariu. Na, bet tokia atveju, kaip pasakyti, trumpas, trumpas ekskursas atgal į Velykas, nekalbėsim apie turbūt Velyk margučių dažymų ypatumus. A, ypatumus ar ne, kas šiandien laidoje, koks laikotarpis tęsiant, tai, kas toliau. Tai va aš e, praeitą, aš tai praeitą kartą aš pabaigiau ties apie tūkstantuosius, 1050 metus, tai yra apie didžiąją schizmos vadinamos laikus, kuomet dvi imperijos išsiskyrė tarpusavę, tai irgi nustepsit, kad nebuvo katalikų ir nebuvo ortodoksų, tai buvo viena bažnyčia, katalikų ortodoksų, iki 1504 metų, kol jie savęs e, neprakė pakeikė, neanatomizavo, atskyrė nuo Dievo. Ir iš tikrųjų tas va, 1054 metų įvykis e, tą visą mes tūkstantmetį, dabar apie tūkstantmetį mes ir kalbame e, per tas keliasdešimt laidų, Tai tais metais taikos dievas Europoje mirė, prasidėjo karų laikotarpis, kuris truko visą tūkstantmetį. Tai yra, krikščionybė nėra taikos religija ir pasaulyje žiūra, jinai taika niekur net nešia pasaulį, jinai atnešia mirties, kančios, e, kultą. Ir mes matome, kad e, netgi e, dabar mes pamažu pereinam prie kito labai paslaptingo laikotarpio, e, miglose paskendusio savotiškai, nors rašytinių šaltinių tikrai yra daug ir aš vieną tiesiog pacituosiu, e, labai skambės žiauriai tos eilutės, bet tai yra, šitom eilutam yra 1200, tai dar 200 metų seniau negu laikotarpis, kurį mes šiandien kalbam. E, bet tai laikotarpis, kuriame mes susidūrime su reiškiniu, kuris vadinasi krikščionybė. Ir 800 metais yra vikingų saga išligusi, e, tai yra 1200 metų atgal, kai jie pirmą kartą susidūrė su krikščionybė, ką jie parašė, vadinamieji normanai ir be šiaurės vyrai, jie parašė, kad Kristus Dievas nužudė didvirius, palikdamas tik tai raudančius, snarklėtus kankinius. Tai yra mes matom, kad tas tūkstantmetis tikrai visus pačius e, didvyriškiausius vyrus nužudydavo, e, jie mirdavo dažniausiai mūšio laukia, e, vienas kitą apsikabinę, o likdavo snarglėti kankiniai niekam tinkantis. Ir šiai dienai panašu jie taip pat išliko ir ypač jų daug politikoje savotiškai nudenas. Tai e, Tai vat, būtent tas schizmos laikotarpis 1054 e, pagimdė karų tūkstantmetį Europai, kuris tęsiasi. E, mes tos karus perkeliam į kitus žemės kraštus. Ir laikas, mano supratimu, irgi turbūt klausytojams e, išgirst pasaką vieną labai seną vikingų, saga. Saga ir pasaka yra iš esmės tą patų žodis, jeigu priešdėlį pa sakos pridėsi prie sakos. Tai vikingų, vitingų kultūra yra mums visiškai nesvetima, mes esam tiesiog testin, tes, tesinys šitos kultūros ir jinai niekur nemirė, jinai žuvo tik tai pasirodžius krikščionybei. Ir jie turi pasaką labai įdomią, e, ten surišta su jų pasaulio pabaiga, čia kitose laidose, e, su Valgala, su e, jų vadinamom devybėm. E, Lokiu, Odinu ir kitais. Tai yra pasakos esmė yra paprasta, kad e, milžinai susiduria su nikštukais, tų nikštukų begalybė ir daug. Čia yra pasaka, kuriai daugiau nei tūkstantis metų, kurią šiandien girdit. Ir e, tie milžinai e, pamatė tą nikštukų kiekį, tos žiemos e, atstovus, pavadinkim taip, užmiega ir užmiega, pasitraukia iš veiklaus gyvenimo į piliakalnius, į milžinkapius ir palieka galimybę veikti nikštukams, e, tokiems požemių žmonėms, su užtemusiu protu, užtemusiam akim, gyvenančius tik tamsoj. Ir mes matome panašu, kad dabar taip ir yra. Ir netgi jeigu paimsim bažnyčias visas, sinagogas, mečetės, tai yra požemių karalystės taškai, kurie visi tamsoj paskendė, bando atrasti dalykų, kurių tikrovėje nėra ir pastringauja apie tai, ko tikrovėje nėra. Nes tik tamsoj, tik sapne tokius dalykus gali matyti, kokius jie pasakoja. Ir vikingai, vitingai visiškai sąmoningai e, užmygo tose milžinkapiuose, tai pavadinkime, E, pasitraukia iš tam tikro laikotarpio, e, tam tikram laikotarpį iš istorinės arenos ir paliko tik tai pavadinimai, e, tik tai piliakalniai, tik tai prisiminimai apie milžinus ir jeigu jie liko, vadinasi, mes esam šiai dienai tie patys nikštukai, galimai valdomi gal netgi nikštukų, o iš tikrųjų kiekvienas klausytojas yra tas milžinas, kuris Laisvės karys, tai yra, kaip aš minėjau, mūsų kariai nebuvo žudikai, mūsų kariai buvo gydytojai. Ir kiekvienas, kuris tą suvoks, supras, e, galimai kraštas Lietuva taps milžinų kraštu. Ir neveltui tos pasakos išliko pas mus e, tūkstantmetį. Tai e, aš tiesiog norėjau pamažu pereiti laikotarpį, kuriame vyksta lūžiai. E, lūžiai iš vikingiško, vitingiškojo pasaulio į lietuviškai. Tai va tą tūkstantmetį, kurį mes kalbėjome, e, tai buvo Lietuvos, Lietuvos kaip vitingų testinumo valstybės. Net ir Vytis, aš po to pap, daugiau galbūt papasakosiu, pats Vytis ženklas yra tiesiogiai užuomina į Vitingus tiesioginė užuomina, nes pasirodo, net Vytis yra I, dabar nusteps Erikai, aš tau parodysiu paveiksliuką, gaila žiūrovai negali matyti, e, Odino e, paveikslą, e, kaip Odinas atrodė, su savo žirgu Slepnir. Ir tu nustepsi, kad tu jokio skirtumo beveik tarp vyties ir tarp to žirgo nerasi. Ir Tai įvyksta apie 1047-1066 metus, kuomet e, krikščionybės virusas, tas ideologinis virusas, tai pavadinkime, e, įsivyrauja e, būsių normanų, normanai tai iš anglosaksų, iš kalbų, tai yra šiaurės vyrai, Tai nėra šiaurės vyrai tik tai švedai, e, genetika R1A turi apie 70 procentų, jei net didesnis skaičius vytingų, o ta genetika atitinka kontinentinę dalį, ne e, vadinamąją N genomą, kuri buvo šiuo atveju Skandinavijai. Mhm. Tai vadinasi, Skandinavų dalyvavo vytingų žygiuose pati mažiausiai dalis, o pagrindė dalyvavo žmonės turintis R1A e, geną. Ir tai esame mes ir tai esam kontinentinė, vadinama ta Europinė sarmatija. Ir aš tiesiog perskaitysiu, tame laikotarpį bažnyčia skelbdavo labai daug šventųjų būdavo paskelbimi. Nustepsi, kad beveik visi šventieji tai buvo kariai su kalavijais Ir e, apie tūkstantuosius, 1040-osius, 1050-osius įsiviravo vadinamoji Dakija ir Norvegija. Dakija ne Rumunija, nemaišykit, mhm. anome Dakija vadinosi Skandinavija. Mhm. Nes Dakai, <laughs> kurios, e, jo, čia Trojanas, čia mes pamažu, kadangi einam atgal, mes susidurėm su istoriniais, term... Mhm. ne mitiniais terminais, kaip Baltai, pavyzdžiui, ir Beslavai, bet anometiniai istoriniai. Tai anometiniai istoriniai yra Dakija ir Nor... Norvegija arba Norvegija energiją. E, pavyzdžiui, Noros Tursono saga prašo, kaip plito ta krikščionybė pačioj Norvegijai dabartiniai. Ir šventasis Olofas yra, kuris atsakingas už paplitimą e, krikščionybės Norvegijai. Ir dabar aš tiesiog perskaitysiu, kodėl jisai šventasis. Neatsisakusiai pagonybės buvo tremiami. Kai kuriems šventas Olofas nukirto rankas arba pėdas arba ištraukė kitų, akis. Kitus įsakė pakart arba nukirsdinti, nepalikdavo nei vieno nenubausto atsisakiusio tarnauti Dievui. Visur ir visiems jis taikė baisingas bausmes. Įskyrė jiems bažnyčios tarnus ir jos paskirstė apygardoms. Čia krikščionybės įvedimas Norvegijai. Civilizuotas e, ideologijos ateimas, ar ne, su ištrauktom akim, nukapotom pėdom. E, žodžiu, mes turime reiškinį, kurį jokių būdų neįmanoma priskirti prie civilizuotų reiškinių, kaip po netonometinių. E, tai tų vitingų e, žygiai apie 1050 metus, 1100 liaujasi, tuomet, kada romėnai e, okupavo Šventojosios Romos imperija okupavo e, Skandiją, e, Daniją ir tuo pačiu Rusiją, e, čia per Bizantijos imperiją. Ir mes matome vikingų žygio pabaigą. O dabar, e, kaip Rusija įsiviravo krikščionybė, irgi reikia apie tai pakalbėti. Tai buvo dar bandymų 1071 metais vėl sugražinti ją sarmatiškon pasaulyje žiūron. Centras Rusijos tuo metu buvo Prūsija su Romanova, Ramove, e, centras tuo metu, dabartinė e, Prūsija, jeigu tai mhm. paimti, tai Kaliningradas rytis ir visa šiaurinė Lenkija ir rytinė. Tai dabar e, 1037 metais Jaroslavo išmintingojo laikais Kievas arba Rusijos sostinė Kievas, nebuvo Kievo, buvo Rusijos sostinė Kievas, tapo ortodoksų bažnyčios centru Rusijai, tai yra metropolija. Pirmasis metropolitas buvo Ilarijonas vyskupas, kuris buvo patvirtintas iš naujosios ideologijos centro Konstantinopolyje. Ir likė žiniai, Sarmatijos, e, tos vadinamosios laisvosios, galim pavadinti Rusijos, e, arba priežastis Rusijos netgi atsiradimo. Pasitraukė atgal laisvojant Sarmatijon, kur sudėdamoji dalis buvo Lietuva, Rusijos ar Berasijos atsiskyrusios nuo dvasinio centro Romuvoje, Romonovoje, kuri buvo kilnojama vieta, nebuvo pastovi. E, Istoriją pradėjo kurti ne vietiniai žiniai, nevietiniai išminčiai ir dainiai, o iš Bizantijos atsisti graikų vienuoliai. Ir taip jos istorijoje pradedama perrašinėti romėnų bažnyčiai naudingą linkme visos Rusijos. Vienas iš pavyzdžių pirmųjų yra graikų parašyta knyga senųjų laikų bilojimai, rusiškai povest Vriminich Liet E, tai yra graikų parašytas įstatymų rinkinys vietiniams gyventojams Rusios per bažnyčią be abejo, per prievartą įdeginėtas. Ir taip Rusijos žmonės pradėjo pamiršti savo sarmatiškas, kitiškas, gotiškas, ariškas šaknis, tačiau visi, ko, ko puikiausiai pradėjo išmanyti Arabijos pusėsalio genčių, Izraelio istorijos pasakas, variagų, vytezių, vytingų, vyčių, žemės šlovinga praeitis tose toj vietai paskęsta užmarsties tamsumoje. Ir likusių laisvų sarmato apsijungų, apsijungusių naujon kariniam valstybėm Lietuvon reikšmė ir įtaka pamažu pradeda aukti visame sarmatijos jūros ir Jodosios jūros regione. Tai Sarmatijos tai dabar Baltijos, o Jodosios anomet buvo vadinama auksninė, pontus auksinas. Irgi Ir tais e, metais Jaroslavas pribaigė dar ir Polovcus, e, Palaucius, pradeda keltis turkai, ogūzai, uzės ir e, taip jie tie turkai pamažu, kažkaip net apie 1400 vidurį užima pačią Konstantinopolį ir pabaiga Bizantijos imperiją. E, mes turime reiškinį, kaip aš minėjau, Jaroslavo išmintingojo. Kodėl jį išmintingojo vadino? Todėl, kad jisai sugebėjo Rusijos istorijos nubraukti ir, iš, ir e, prisikvies graikų, arabų ir sureikšminti nebe vietinių žmonių istoriją, o Arabijos pusėsalio gyventojų mitus. E, tai, kaip pasakyti, e, mes stovime ideologinių karų dabar. Taip sakykime, jeigu mes tą tūkstantmetis žiūrėjom daugiau kaip e, jau tam tikros pasiekmės, Tai va čia yra priežastis to sekančio tūkstantmetį, apie kurį buvo beveik visos tos laidas. E, ir dabar mes turėtumėm turbūt pakalbėti pamažu ir apie Lietuvos įkūrimą. E, kadangi 2009 metais Lietuva yra paminėta e, krikščioniškose šaltinėse kaip Lituai, arba Litue, arba Litva, e, bet jokių būdų ne Lietuva. E, tas žodis, ta prasme, kadangi yra latiniški šaltiniai, tai mes kalbėdami, kad Lietuvos vardo paminėjimas, ne Lietuvos vardo, o Litua arba Litva arba Litua. E, tai originalo, jeigu remtis. Ir e, galimai, kadangi tai 19 šiaip netgi amžiaus nuorašas, tai galėjo būti litus, e, kas prūsiškai, e, litus, Prūsija litus armatijoje, tai būdavo vadinamas krantas iš vienos pusės. Lotiniškai tai yra krantus litus. Ir Čia viena iš galimų, sakykime, interpretacijų, po to daugiau apie jas pakalbėsiu. Mes tampam žinomi pasaulyje 2009 metais katalikų bažnyčios vadinamai, aš vadinu, kriminaliniai kronikai, tai Kvedliburgo analuose, kuomet e, Lietuvos ir Rusijos pasienyje yra nudaigojamas romėnų ideologinis darbuotojas, politrukas, pra, pra, pravardė ar vardu, aš nežinau, Brunanas. Ir 2009 metais Šventas Brunonas, kuris vadinamas Bonifacijus arkiviskupas ir vienuolis, antrai savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą su 18 saviškiu 23, vasario 23 dieną nukeliavo į dangų. Ir turime mes faktą, pagal, o faktas paprastas, e, dabar Erika įsivaizduok, tu turi namuose skulptūrą, paveikslų kažkokių, tai kurie tau yra reikšmingi, nes ten, sakykime, tavo senelio galbūt kokios skulptūros arba tavo šeimos nuotraukas ir tu jas laikai reikšmingomis. Ir staiga ateina politinis darbuotojas, koks nors jis sako, noriu aš tau parodysiu stebuklą. Ir sako, visa tai yra iš tikrųjų nereikšminga ir sudegina tavo akivaizdai tai. Ir šiuo atveju mes matom panašų nutikimą, e, kuriame E, Brunanas ir pasielgė panašiai karaliaus Netimero dvare, e, kuriame sudegina vadinamosius tabukus ir iš karto jam pritaikoma mirties bausmė, nes e, galimai arba pačioje šventoje giraitėje, arba šalia šventosios giraitės matyti du dalykus dar, arba netinkamus veiksmus, arba jam buvo pasiekmė už tai, kad, sakykime, nu, sudegink tu Amerikoje laisvę skulptūrą. Mm -hmm E, New York'e. Tikrai žmonės vargiai tau atleistų tokį dalyką. Arba Kaune vasario ten e, šešio e, laisvės paminklą nu, nugriauk šiai dienai. Arba Sovietų sąjungoje Leniną iš mauzolėjaus ištemk. Ir pasakyk, kad tai simbolis. Tai iš karto bus pritaikyta. Tai šiuo atveju tai buvo visiškai sąmoningai dalykai, E, daromi siekiant konflikto iš Šventosios Romos imperijos, kurį jie be abejo ir pasiekė, po to tai vardino kaip priežastis karų ir panašiai. E, atranda vieną kitą psichopatam, kurie mato tikroviai nesančių dalykų, e, kurių siekia ten, aš skaičiau tiesiog Bruno, siekia mirti. Žmogus gyventi nenori, jis ieško mirties kiek įmanoma greitesnės ir atvykęs į tos kraštus E, jisai ją randa. Tai mes įsitikinam du dalykus, ką mes randam. Mes randam, kad Lietuvos žemė jau yra karaliai. E, karalius netimera šiuo atveju. Mes randame, kad jau veikia teisinė sistema. Ir kadangi jis pažeidė vietinius įstatymus, jam yra e, pritaikoma mirties bausmė, tai mes matome, kad mitai tiesiog žlunga. Mes turime karalius ir be Mindaugo, E, patys romėnai pripažįsta ir pats, e, e, patys visi kreipiasi į juos kaip į karalius. E, tai Tai kaip čia dabar pasakyti? Vėl e, akivaizdus netitikimas, ką mūsų 20-19 amžiaus istorikai prisifantazavo apie dalykus, kurių nėra tikrovė ir bando įrodyti, kad karalius, asmo, kuris save vadino karaliumi, nėra karalius, tai čia gali tik tai e, arba žmogus, kaip sakant, nuo vitaminų trūkumo su pasilpusiu organizmu geriausia atveju tokias nesąmonės gali kalbėti, e, nes faktas yra užfiksuotas, o tas faktas mūsų istorikams netelpa. Tai e, žodžiu, mes turime Lietuvą e, kaip juridinį teisinį darinį, kuriam vadovauja karalius ir kur veikia visa teisinė sistema. E, ir atejūnai e, pažeidę vietinius įstatymus įsitikina, kad taip pas mus veikia įstatymai. Ir be abejo, tai greičiausiai buvo daroma žinant viską, ko pasiekoja ir įvyksta ta mirtis. Toliau, Mes pertrauką darom muzikinę? Galime ir padaryti. Padarom. Padarom tada. Trumpą pertraukėlę visai netrukus grįšim vėl studiją. nedykus tu esi, bet labai man patinki. Tu kažkur vėl išėjai, bet sugrįžti ketinai. Greitai, greitai, tau ištarsiu greitai, greitai, susitiksim. gaila be tavęs ir taip ilgu. Kodėl tu išvyksti, nesuprantu. Ko pasaulį tu blaškais, reik pasitikėti jausmais, vėl bus įsiskirti sunku. Bet tavęs aš negaliu. Greitai, greitai, tau ištarsiu, greitai, greitai, susitiksi man gerai su tavim, o tu žaidži manim, seksiu tau pasaką, nubrauksi ašarą. Greitai, greitai, tau ištarsiu, greitai, greitai, susitiksi. iară Sută vrem tu oh, oh, Grite, grite tikrovę. Toliau pulsetrėje žiauri tikrovė. Taigi dabar pakalbėjom apie Lietuvos iššokimą, kaip Pilypo iš kanapių, e, netikėta. 2009 metais, kur mes matome e, jau karalių, e, latiniškai apibriešta, ir matome teisinę sistemą veikiančią. Dabar trumpai aš apie Lietuvos kilmę, pačio žodžio. E, didžioji dalis pas mus e, kildino nuo upelio pavadinimo. Upelio pavadinimas labai įdomus - Lietauka lieti auką. E, ir iš tikrųjų ne upelio pavadinimas yra, o veiksmas, e, atsakymas, kodėl ta valstybė kaip Lietuva atsirado, kaip reiškinys. Dabar, kas yra, pavyzdžiui, aš paimčiau, pasakyčiau, 19 amžiuje, 20 sukurta mita Dzukas, pavyzdžiui. Kas tai yra? iš ko, sakykime, šiai dienai Lietuva susideda? O štai tie dzukijanė žemė kažkokia, ar ne? Jo, tai yra kažkokia tai dalis žmonių, kurie mhm. sudaro Lietuvą. Jeigu mes dar paimsim, pavyzdžiui, kokį Litvinovą, Litvakai, nu, tai pavadinimą, ne, mes atrasim, kad tai yra tam tikras reiškinys. Ir e, žodis lieta, liet auka ir yra iš tikrųjų atsakymas. E, kad šita valstybė, žlugus rasijai, prieimus krikščionybę apie 990-98-6 metus grubiai Vladimiro čia laikais, mes matom į areną iššoka iš karto kitas geopolitinis centras, kuris perima visą Rusijos vaidmenį. E, nes Rusijai tapus krikščioniška, kaip aš jau ir minėjau pradžioj laidos, liaujasi e, Rusijai ir Skandijai tapus krikščioniškomis, liaujasi vitingų žygiai ir vitingai nuo, nuo, nuo iš laivų perlipa ant žirgų ir todėl mūsų ženklas yra tas pats Vytis, Vitingas, nes Adomas Bremenietis, aprašinėdamas vikingus, ra, ne vikingais jos įvardino, o Vitingas. Vikingas yra tik tai 18 amžiai sukurta žodis. Jie buvo vadinami arba normanai šiaurės vyriai, arba Vitingos, Vičingos. O Vitingos tai yra tiesiogiai prūsiškas žodis Vytis, Vitingas. Ir e, pats pavadinimas Lietuva tiesiogiai susijęs su geopolitiniais lūžiais e, Rusijai ir Skandijai. Taip joms priemus krikščionybę mes matome Sarmatijos žinių sukurtą valstybę, dar kitaip sulietą, lietuviškai sulietą, rusiškai slitąją. Mhm. Tai yra tarmiškai tie patys žodžiai, tos pačios savokos. Slyt. E, lieti. Ir išlikusių laisvosios armatijos žemių šventam darbui. Tiesiog pašalinti įgotų ir vitingų pasaulį paleistam ir įsitvirtinusiam romėniškam virusui, kuris labai keistai skamba krikščionybė. Ir galimai šitas pavadinimas Lietuva e, yra sėtinas su langobardų elitiniu kariniu daliniu. Jisai vadinosi litingis litingiai. E, tai buvo rinktinių išrinkti, sulieti irgi daliniai iš pačių geriausių karių. Ir e, greičiausiai tai e, irgi sėtina su Palemonu, su atvykusiu ir jo palidovais, čia kitose laidose apie tai daugiau. Ne šiandien. Ir keltų žemėse, gotų, e, būtent tų vadinama buvo litoringija. E, vėliau išvirto į lotoringiją. Tai buvo ta litoringija tų elitinių karių dalinių kovojusių su krikščionybė e, irgi buvimo vieta. Taigi, Lietuva, slaviškas lieti, slyt, lietuviškas lieta, E, lietuviškas lieta, neslaviškas lieta, o lietuviškas lieta nešelėti. Mm. Tai yra lietus vyriškos giminės, e, lietus kailyje, e, o lieta yra moteriškos giminės. Tai yra saulės laikotarpiu vasara yra lieta, iš čia ir slaviš, slavai perėmė tą žodį. E, čia senas armatiškas iš tikrųjų. Kaip aš minėjau, baltai termino tuo metu niekas net nežinojo ir Pas nebuvo. Vasara, ar negalėtų vadintis iš lieta. tikrųjų, jeigu lieta. Jeigu Taip, būtų, todėl, kad tai lietaus mm. metas. Nes sniego, sniegas mm. ir mhm. lieta. Tai čia ir išliko paslau, todėl mes, mūsų kalbininkai, ką stengiasi daryti, kiek įmanoma suskaldyti, kad nie, istorija nebesijungtų, kad visi būtų atskirai ir visi turėtų konfliktus. Šiuo atveju tai yra grinai e, jezuitiška, krikščioniška e, skaldik, romėniška, jeigu tiksliau, ir valdyk politika, kurios būdu yra bandoma suskaldyti viena tauta, kuri vadinasi sarmatai, į daugelį tarpusavį konfliktuojančių darinius, kur romėnai valdydami tos darinius per istoriją dabar per lingvistiką, per kalbotyrą, per istoriją ir toliau dirbtinai palaiko konfliktą visai rytų ir centrinėje Europoje. Mes susidurėm tiesiog akivaizdžiai istorijos aukštosiose mokyklose ir visur kitur, nes tik tai per istoriją įmanoma palaikyti konfliktus. Ir be abejo, prašysiu ir tą laidą irgi paplatinti. Ir mes turim panaikinti rytų ir centrinėje Europoje konfliktą. Ir sarmatija yra atsakymas nes e, tiek slaviškai, tiek baltiškai tas lieta, slyta, lieta, lietus yra tas pats. Ir akivaizdu, Rusijos varingiams, šiaurės vitingams arba normanams tapus krikščionimis nutrūko variagų vitingų žygiai ir netrukus randasi lietuvė, lietuvė. <laughs> E, kaip naujas karinis ūkinis centras kovai su romėniškąją krikščionybę. Taip Sarmatijoje gimsta valstybė su vities vitingų ženklų. Čia šiaurės vyrai, vikingai ir pietų vyrai, variagai iš laivų persikelia žemėn ant žirgų. Ir vytis tai yra žinių sukurtos Lietuvos valstybės ženklas. Ta, nes tai yra ženklas, kad buvę jūrų vitingai persikelia ant naujo, ant žirgo. Ir trišakis, jeigu e, aš va tau dabar Erikai parodau trišakį. Mhm. Čia yra lietuviškasis tėvadinių Gediminaičių stulpai. Čia yra ne, čia yra Valgalos. E, Valgalos trišakis, kuris ženklindavo paskui vėlių galą e, vitingų pasaulyje. Aš čia tik tai dabar tau parodžiau, tu iš karto apie lietuvišką trišakį, o aš čia tau mhm. rodau Valgalo ženklą. E, tai yra vikingų paskutinės vietos poilsio vėlių galo arba valgio galo e, ženklas. Čia yra ir vartai, tu matai, netgi gali mhm. pasižiūrėti, va yra vartai, grinai Gedimino ir yra tas pats trišakis. Ir rasijo ženklas, ir Lietuvo ženklas, ir vitingų ženklas yra vienas ir tas pats. Ir um, gaila, kad žiūrovai negali, klausytojai negali šiuo atveju matyti, nu nieko. Aš manau, kad Facebook'e bent jau pas yra profilyje tikrai. Yra pas manęs, bet aš šito nelabai rodau ir nepasakoju. <laughs> Kol kas aš ruošios knygą apie tai, kai išruos. E, taigi, E, ir e, Rusijos ženklas, trišakis, kuris randamas iškaltas, yra tas pats vitingų ženklas. E, dabar Odinas, pati svarbiausia vitingų dvasia, buvo originalė vadinama ne Odinu, o Vodinas. Ir tiesiogiai siejasi su vandeniu ir devybė valdžiusi vanden, vandenų, povandeninį pasaulį buvo ir išliko žinoma kaip vandenis, rusiškai vadinoj. Mhm. E, ir todėl Vodino trišakis išduoda ir jo tikrai vardą ir esmę – vandenis, Vodinas. Vandenis ne tik todėl, kad vidingai plaukėjo, tai ir mirusių pasaulio valdovas. Kaip ir gotai, taip ir vitingai išeidavo į karių luomą. Tai yra, tu mirdavom įprastam gyvenimui. Tu išplaukdavai iš karto į tą mirtį ir kur ten pasakos, kad iš pavandenų išeina ryteriai, e, tie vyčiai, vitingai, viteziai, yra labai daug tų pasakų išlikusių apie tos karius iš pavandens. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, E, Rasijos trišakio, Gedimino stulbų, Vyčio kilmė yra bendra su Vytingodinu ir aš dabar tą Odiną parodysiu ir e, parodysiu Vyti. E, Vytis yra vienas iš seniausių iš 1437 metų maždaug. Čia va yra mūsų Vytis, jeigu tu mhm. pasižiūrėsi. Be abejo, ne Jogailaičių kryžiai, o mhm. trišakis mūsų yra ir čia yra Vodinas, vandenis. Raitelis ant balto žirgo su čia vienu atveju su žaibais rankoje, o kitu atveju su kalaviju rankai. Bet jeigu pažiūrės į žirgus bet, ja, ja, vis, ir į spalvas. Ja, ir e, spalvas, tai teisingai, ką norėjau atkreipti. Ja. Jo, ir visą e, simboliką, ženklus, tu nustepsi, kad tai yra tiesiog testinumas. Tik tai tie, kad, kaip aš minėjau, visos istorinės institucijos stengiasi konfliktą palaikyti tarp tautų ir kiek įmanoma nutraukti visą ryšį su istorija tikrąją. Dabar e, vikingų pasaulyje buvo žinoma trejybė – Toras, Vodinas ir Tyras. Šalia Vodino Toras labai panašus į paprastą kaimietį žemdirbių vaišių luomo globėją ir ženklą. Vodinas, Odinas, netgi žodis Adin yra toksai. E, Adina pas mus irgi buvo toksai žodis. E, ir šia ir visuma. E, Rustus, greičiausiai kaip karių ženklas. Trečiasis Tiu, betys ar betyras e, yra e, trejybė. Ir mes galime tą trejybę atras pastatistą, kai jis aprašinėjo germanus, kaip Marsą, tą e, tą pačią galima atpažinti lietuvių, prūsų ženklę, e, kur sakoma pikulas, ar ne, e, vaidavutis, va čia ta mūsų trejybė, mhm. aš tiesiog rodau. Jis yra ta pati, jokio skirtumo. Ir e, šventyklos, kuriuose buvo va, ta trejybė karių, tai yra trys vyrai, tai yra e, trys lomai to pačiu, e, sakykime, žinių lomas, e, karių lomas ir vaišių žemdirbių lomas. Kiekvienas iš jų atitinka tą lomo ženklą. Ir e, Arkonoj, Upsaloj, Irky, NAV, Peklo, Retra, Rais, Varga, Virijoje, JAV yra svarbiausia žinyčios vytingų. Mes dabar einam pamažu į tą laikotarpį, apie kurį sako, nėra medžiagos, o nėra todėl, kad neigia istoriją visi mūsų istorikai. Nes krikščionybei, katalikybei, ortodoksijai, protestantizmui tai yra tiesiog kaip... E, kaip alkoholikui paimk bonką atimk ir jisai pradės blaiviom akim pasaulį matyti ir jam bus labai sunku įmatyti, ką jis padarė. Tai čia šiuo atveju šitai civilizacijai yra panašiai. E, taigi, Bet pati svarbiausia greičiausiai buvo ta Romanovė, Ramovė, kuri buvo įsikūrusi Lietuvoje, Prūsijos, nu tai pavadinkim iš tikrųjų Samogetijos, Getijos pasienyje ir Prūsijos prie Chrono Nemuno upės žiočių. Ten buvo viena iš pagrindinių, greičiausiai Rusnė saloje. Ir šalia jos buvo atskirai jau šventi, e, Rikajotas, tai yra Rykių susijėjimo vieta. Rykiai tai buvo karvedžiai nuometiniai E, karininkai, kurie kovojo su Romos imperija jau tiesiogiai. Tai mes dabar pamažu perinam į tą e, švent, šventosios Romos imperijos pradžią už Romosgą, bet mes pamažu pereisim ir į Romos imperijos laikotarpį. Tai yra e, ir susiesim visus tos reikalus, jeigu užteks pakankamai mums e, laidų. E, kur būdavo paskiriami karo vadai ir gotams, ir vitingams. Tai o Rusnė yra labai nepaprastų ir netgi jeigu Chronas tai yra Nemuno pavadinimas, e, tai yra ir laiko pavadinimas senai, ir Kuronas, tai yra drakonas, mhm. tas pats, kur upės žiotis pas mus yra. Ir iš tų žiočių eidavo liepsna. Tai kai visas pasaulis bijodavo drakono, tai ir bijodavo to Chrono žiočio, iš kurio išeidavo visa ugnis, tai yra tie vitingai, tie rykiai, e, tie karo vadai, kurie visą tą krikščionybės virusą ir pamažu demontavo. Todėl tai baisiai yra su Prūsija pasielgta kad nei vieno neliko gyvo, tai paskutinis e, toks sunaikinimas, totalus pilnas buvo 1945 metais, 44-45, kada Rusai, e, Rusijos armija, Sovietų sąjungos armija pilnai genocidą atliko su Lenkais kartu ir Lenkai dalyvavo tame genocide, nes Šiaurinė Lenkija yra buvusi Prūsija ir Kaliningrados rytis, tai yra genocido baisus faktas, bet tas genocidas už tai, kad romėnai žinojo, kas per tautą, kas per žmonės, kas per darbas buvo šitų asmenų gyvenančių chrono žiotise, drakono to. Ir mes tiesiog man kartais pritrūksta, kai atsistoju prie šito e, faktų. E, E, prie šitų dalykų tiesiogiai, prie tų istorinių dokumentų, man kartais dabar atrodo, kad mes esam kaip alkoholikai palikti prie skraidančios sudužusios lėkštės, kur per prievartą spirito samtus, spirito, sank, spirito samtis <laughs> tiesiog yra per prievartą girdomi visi, kad kiek įmanoma greičiau atitrūktumėm nuo tikrovės, nuo tos aplinkos, kuri yra tūkstantmečiai senesnė už Arabiją, milijardą kartų svarbesnė negu Arabija, bet mums šiuo atveju yra įteikta, kad Arabija yra svarbesnė ir žmonės dėl to, kad neigia šitą, šiuo atveju prūsai, kaip aš minėjau, 45 metais yra paskutinis jodžiausias darbas atliktas su ta vieta, kurią romėnai siekia pašalinti bet kokius daiktinius įrodymus ir vien dėl to, kad jūs girdit, nepavyko šito padaryti. Nepavyko. E, kiek mes reikai dar laiko? Penkias minutės turim šios laidos. Ir kadangi mes einam į pabaigą, tai aš visgi palinkėsiu, pasakysiu tiek savo pačiam, tam kiekvienam klausytojai, du esminius dalykus. Žemė su jos turtais yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė mytybo šaltinis nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė mūsų tautos nusovybė. Todėl neparduokime jos užsieniečiams. Antras, pasaulyje žiūro. Kurkime ir laikykime bendros pasaulyje žiūros. Ačiū klausytojams, ačiū Erikai. Dėkui Jums, susigirdėsime kitą penktadienį. Iki. Iki.